Коммунистсем бир, коммунистсем. Элек авалдан, пурныш йывырдан, не кереген керегензем, пурныш чынлыхне, пурныш ырлықне, туптазай бир кунжул күрегензем. Коммунистсем бир, коммунистсем, чын бурныша чундан савза, Эшре телей тубаганзем, Эдем ырлы чунаган зем, иреклікшіне бір, иреклікшін, пірданлықшын, зэм, шунна, шунатланна ялан, паттыр улапла, ымырткайықла, сею сеюсе зэм, ширіп туслыға, шірбин халыға юратсай бір зэм. Пәдім тінжіне, шудығын батне, шіндерзе житме хват хужаган зем. Варжа алғасан, ютшыр аманзан, шіндерме ибір шунат хужаган зем.